Hala, jarrikitzen dugula dugu lagu egun huntako kumita ikin aian de txart gu ekilan egun hun aian de? Egun hun. Hordian, hiekin aipatzen jagu, jadanik aipatu dugu, ne? Libri bat, uh, matalaz, espalitz, saldiz, uh, eh, uste diat ez? Eh, agert, agert, agert, bai. Eta hordian, uh, bo hiekin libri hoi jagu eta, ba hasteko presentatu daikuk, uh, minibat libri hoi nula biatu dian eta nula jintzaian ideia hasteko. Ea, bo, ideia, lehenik nahinean komprenit matalazen denboan e, sibiotarak altxate zutean, halako e, oldarte zutean, eta ordi nahinean komprenit zentako. Zeren libri edo istoia librietan agertzen dek matalaz bu altsatu ziela, eta geho, e, nik nahinean komprenit zentako. Turin hoi ikertu jat arxibetan e, kurri ebilinek, eta bon, arrazu zumaitat zamantiat, bizpahio arrazu, aski gordinak eta guti agertzen dienek historia librietan, eta ordin arxiba hoietaik sehatu diat e, biziaz e, edo imaginatzi edo irru, e, edo itxuatzia nula gertatzen ahaltzien arxibetan zien gertakai hoik eta hoien inguien izkibatu Gorten, lehenik archibo bat eta ikabiatzuduk, moho important duk nahinik eka esan, zenetaztik uh, nahik uh, hala archibak jakurtzen ahal, berdik formakuntza bat, oi ere Bon, amini bat bai, hor paueko arxibetan ebilin, kete geho hor e, paleografi delako le frances zaharraen e, eh, jakurteko eta komprenitzeko, zeren arxiba habosiak dutzak notaiek eta hoiek izkibatu dutzak, badaki, ordin lege gizonek badi izkibatzeko manea bat, eta hori hor berrik amini bat komprenit. Geho, hebenko xiboko arxibak horro dezagertu dutzak hor sute bat izan pauen, dialamente bat, justoki, ordin hebenko jenten papeik ez duk kabo. Bena nota izo maiten papeak atzamantiatzat, hola barko seko eta zi e, ataratzeko eta gio beste gramon eta hoien arxibak eta Ordin hor agertzentuk e, eh, eh, papeli bat, eta ordin hoie bizpahiu lau arxiba kutsatzez, kumprenitzen ahalduk, ze agitu den, nur prezentzen hor, nur sinatzen tutin papeak, eta hortik komprenitu jata nula e, matalazen denboan, SIBU nula ze instituzione zen, nula deri erabakia nun hartzen zien eta nula eta hola. Hordin, hoi bat komprenitu jat nula ebiltan zen garai hortan SIBU. Azken nian hie libria nula presentatzen halda, elheberi bat bezala edo nula presenta hiok hiek, Bai, elheberi bat nik eh, imaginatu jat, izkibatu jat, izseatu jat, eh, e, itxuatzia, ordina asmatu diat, ger, egiazko gertakaiak bestitut jatza, e, e, pentsatu diat, ikertu jate bai, urdin jentik nula bizizien, zertaz bizizien, eta horren abea elheberri bat egin bai, hoiduk, edo nik, e, segurago, eranikek, historiak e, izki bat utiaz, eta gertakai bat hartu diat, eta hain inguian historia bat kontatu diat, eta beste kapitelin beste historia bat, eta hoita lau historia segidan ez e, gogoetak, ene e, leberian baduk iban delako bat, arxibetan duk lanin, hoia mini bat ene, ikerketa, ze plazeu dudan arxibetan eta zahauekin basteretan kurri, joia mini bat eh, eh, sendiazi edo bai, nahinean e, eh, zabaltu. E, plaze... Hi, hi izan mini bat ordin, Iban hoi. Mm, bai, nik... Usta txabatekin badik Iban edo <laughs> gabe? Ez, ez teka lunetekin, ez dikuntzik usten beti horrein behar bada, gehoztik jatzu lunetak ez aibe behar bada. Eta geho e, matalazen garaian, eta matalazen garaian ebai, atzamantiatze jatze jenteli bat heben, Eh, kargueli bat, etorin hoien kumprenitzeko, be, jala hamamos mente, jentik nula kurizien, eta mini betik ber lekien izenak beti beratutzak, e, eh, jala eh, bost urte, jala hiu egin urte, eta jala hamasortzi mente, ber lekietan jentik nula kuritzen zien, nula bizizien, ordin, horra mini bat hon eta bereziki Ibarreskuinen altzain uh, eh, sortuipen ez hori duken gazte denboako lekietan uh, itxuatzia, eta horren jolaxe, duk Sibiuan, Sibu gainti hanitz igaiten dukene eleberia. Unxaduk, eta erran behar di, kaleike horra gertzen jela archibozko dokumentu sumait, hie, hie leberi hortan, eta hoikoro egiazko archibak tutsak eta egiazko istuak, eh? Bai, urdin, aminibat e, eh, libria, bon, alde batetik eginean, iskaz izkibatu jatelehenik, izkarek untenuk hortaz, sibiutarez, oaiko sibiutari, afein. Hoi, eta geo utzili jat frantzesilat, behitia helibat hebeni historia laiekin eta hola ez tabadatzeko, edo bon. Urdin, eta joan gen heinan bi libru egin, eta joaz berin behartek ezai, urdin alde bat eta uskazik eta bestia frantseseta, arxiba hanis behitzen, Enitian nahi hoik librian ondotik ezai nota, izatzen den bezala zeren banean nik izkibatu meno habo banean oano arxibekin. Ordin hoi internet gune batetan ezaitiat, eta Sibiu hama zazpitika. egu, urdin, noten orsoik jakurteko behardik internet gini lehizun. Urdin, ene librien jakurteko behardik hiu gaiza. Behardik ene libria, behardik izen karta, eben eh, karta sehina, badakik, Sibiu eh, jakasten dina, edo pei ez dela delakua, hoi eta berdik interneteko lotua nahi badek jubeki eh, jakuri, ordin berdik materiela mini batekin abiatu ene libriekin, bena bon, e, hola, ordin... Eh, Bela e... hiuak behesi akurtzen ahaltetut berdin? Bai, bai, bai, behes, eta inter, internet gynin ne batutzak bildutudan arxibak oro, e, hane parte bat uskalate saiteatzat, iskazkoek kompreni eta hoiko dohainik eta kopiatzen ahaltuk eta arxibak e, gaiza interesgariduk e, ene libretik kanpoe baliatzen aldien gaizak batutzak e, leheneko leheneko isibiuaz e, atzamaiten interesgari, fen komprenitzeko dien elementu janiz baduk.